فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مكواي قوى مكون دي مويلي وخبار يا ونافك نحالي منيزي مونغو ومواجوزا وسباب يا يالي وليا Je, nataka kumwona mwongofu ambaye Mwenyezi Mungu amemhukumu kuwa kapotea na aliyemhukumu Mwenyezi Mungu kuwa amekwisha potea wewe hutampatia njia ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا wanapenda lao kuwa nanyi mngekufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa sawa basi msiwafanye marafiki miongoni mwao mpaka wahame kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu na wakikengeuka basi wakamateni na waueni popote mnapowapata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 لكم عليهم سلطانا مبينا mtawakuta wengine wanataka wapate salama kwenu na salama kwa watu wao kisha wakirudishwa kwenye fitna hudidimizwa humo ikiwa hawajitengi nanyi na wakakuleteni salama na wakazuia mikono yao basi wakamateni na waueni popote mnapowakuta na juu ya hao ndiyo tumekupeni hoja zilizo wazi Allahu akbar Allahu akbar La Haikufalini yenye waumini kukhitalifiana katika masala yaliyohusu wanafik ambao wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri. Haikufalini kukhitalifiana kwa masala yao kuwa ati wao ni waumini au makafiri, wauawe au waachiliwe. Je, wameelekea kuongoka au hawataraji uongofu? Fahamu zao zimegeuzwa kwa yaliyochumwa na vitendo vyao. Shari imekuwa ndiyo inayowahukumu. Basi usimtarajie kuongoka yule ambaye Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wake wa tangu na tangu kesha mkadiria asiongoke. Kwani aliyeandikwa katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu wa tangu azali huwa ni mwenye kupotea, basi huna njia ya kumwongoa. Hakika nyinyi mnapenda kuwaongoa hawa wanafiki na wao wanapenda nyinyi mkufuru kama wao ili muwe nyote sawa kwa ukafiri. Ilivyokuwa hivyo basi msitake wa kukuungeni mkono miongoni mwao. Wala msiwafanye wenzenu, mpaka wakubali kutoka huko kwao kuwania jihadi kwa ajili ya Uislamu. Hivyo tu ndiyo itawatoka sifa ya unafiki. Lakini wakiakataa hayo, wakaungana na maadui zenu, basi waueni popote mtapowapata. Wala msiwaone kuwa ni wenzenu, wala msiwachukulie kuwa ndiyo wasaidizi wenu. Katika wanafiki wanaostahiki kuuliwa kwa fisadi yao, wafisidi umma wa waumini, watoe wale ambao wamefungamana na kaumu ambao baina yao na waumini ya mapatano ya kuzuia kuuliwa aliyefungamana na upande mmoja wapo. Au vile vile ambao wametatizwa hawajui wapigane pamoja na watu hao ambao ni maadui wa Waislamu wasio na mkataba nao. Au wapigane pamoja na waumini Kwani hakika wale wa kwanza inakatazwa kuwaua kwa ajili ya mkataba na wengine inakatazwa kuwaua kwa kuwa hawajui mojawapo la kutenda. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amependa angeliwajalia hao wakupigeni vita. Ilivyokuwa wamehiari kukaa tu wasikupigeni na wakaingiana nanyi kwa salama na amani, basi haikufalini nyinyi kuwaua. Hapana ruhusa kufanya hayo. Mkiwashinda washirikina, hao wanafiki huwa pamoja nanyi. Na washirikina wakiwashinda waislamu, wao huwa pamoja na washirikina. Wao hutaka wapate amani kwa waislamu na wapate amani kwa jamaa zao washirikina. Hawa wamo katika upotovu na unafiki wa moja kwa moja, ikiwa hawatoacha kukupigeni vita na wakakutangazieni amani na salama, basi waueni popote mwapatapo. Kwani kwa kutokujitenga na kukupigeni vita, basi inakuwa waumini wana haki kuwaua. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewapa waumini hoja iliyowazi kuwapiga vita.